Salome het twintig jaar lang gebouw om die tempel in sy paleis klaar te maken. Daarna het hy die stede reggemaak wat Hiram vir hom gegee het. Hy het Israelite daar laat woon, Salome het naar die stad Hamad Soba gegaan en hy het die mense van die stad oorwin. Hy het die stad Takmor in die woestijn gebouw en al die stede in die land Hamad. Hy het sy goed doorgebere, hy het die stede Bidgoron boe en Bidgoron ondergebouw. Dit was stede wat sterk mieren gehad het in poortdere en sluitbanken. Hij het die stad Baal laat gebou en ook al die stede waar hij sy goed gebere het in die stede waar sy oorlogkarre en sy rijperde was. Salom het alles gebouw wat hij wou bou in Jerusalem en op die Libanonberg en in die hele land waar hij koning was. In die land was daar mensen wat niet Israëlieten was nie, dit was die Hittite, die Amorite, die Ferecite, die Jewite en die Jebusite. Hulle was die nageslag van die mensen wat oorgeblij het in die land, die Israëlieten het hulle nie doodgemaak nie. Salome het hulle allemaal baie hard laat werk, hulle doen dit nou nog. Maar Salome het gesê die Israëlieten mag niet slawe word nie. Hulle was sy soldaten en die officieren van die soldaten op die oorlogkarre en die paarden. Salome het 250 belangrijke ambtenaren gehad wat moes kyk dat die mensen hulle werk doen. Salome het die dochter van die faroe uit die Davidstad gebring naar die huis wat hij vir haar gebou het. Hy het gesê, een vrou van my mag nie woon in die paleis van koning David van Israël nie, van die plekke is gewijd waar die kus van die Heere gekom het. Daarna het Salome brandoffers vir die Heere gebring op die altaar van die Heere. Salome het die altaar voor die voorportaal van die tempel laat bou. Hy het geoffers soos dit elke dag nodig was, en soos Mooses gesê het. Hij het geoffer op die Sabbatoe, op die Nieuwe Maanfeeste, en op die drie grootfeeste wat hulle elke jaar gevier het, die feest van die ongesierde brood, die feest van die weke en die jete feest. Salom het groepe priesters gekies en aangestel vir hulle werk en hy het leviete aangestel om die Heere te prijs en die priesters te helpen. Hij het gedoen soos sy pa David gesê het. Hy het ook poortwachte aangestel om elke dag bij al die poorten te werk, want so het David, die man van God, gesê. Hij het alles gedaan wat die koning gesê het oor die priesters en die leviete en oor die stoorkamers. So het Salome alles gedaan van die dag toe hij die fundamenten van die tempel gebouw het, totdat hij die tempel heeltemaal klaar gebouw het. Daarna het Salome na die stad Eshon gebeur en na die stad Elot gegaan. Dit was bij die strand langs die sedert in die land Edom. Hiram het partij van sy ambtenare na Salome toe gestuur en hulle het skepe gebring en mense wat die sedert ken. Hulle het saam met Salome mense na die land offer gegaan en hulle het 450 talente goud vir koning Salome gebring.